Radio 021, redakcija naučno-obrazovnog programa, glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, i onda kažeš talk show braći budu. Idu, recimo, četiri takta ovoga, Četiri takta ono, okej. Okay. ja ću da ti brojim. Ima čovjek za brojanje. I on- Četiri suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo iz dlake, pa posle vidite top show, braći Znači mi moramo... Vi sad slušate talk show Braće Budke vi ćete tek da slušate jer tek, ne, tek sada počinjete da, da slušate. Počinjete, da. <laughs> Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, onda, sluša, onda, onda slušate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača fini kad počne. Ili negde drugde, nemam pojma, vidit ćemo šta je okej. Okay. Dobro večer, evo nas ponovo zajedno, ponedjeljak je 10 sati koji minut. Imamo specijalnog gosta u našem studiju, to je gospodin Diplo ECC, profesor dr. Dragoljub Grudoglavac, pomoćnik sekretara za ekonomska pitanja pri Ministarstvu za šticung, sivu ekonomiju i ulični kurs. Inače, dopisni član, dobro jutro, dobro jutro, dopisni član upravnog odbora Dede Nylon Pijaca. Gospodine Grudoglavac, evo ja kao nezavisni novinar, nepristrasni novinar, moram da primetim da se Danas u raznim takozvanim nezavisnim medijima osporavaju naši veliki uspjesi i uspjesi naše ekonomije. Da li su predstave o našoj ekonomiji pogrešne? Znate šta, postoji jedan trend omalovažavanja uopšte naših uspeha, naših pregora. Mi smo jedna bogata zemlja. Zemlja bogata prirodnim resursima, a tako isto i u ljudskom i u kadrovskom potencijalu. Za nas ne postoji mi samo gledamo otvoreno u budućnost i sve te kritike koje dolaze iz takozvane opozicione stampe mislim da više štete sebi prave i čine nego što prave e, da kažem lošu propagandu našim uspesima koji se ne mogu sakriti. Evo čuli ste, gospodin Grudoglavac nam dolazi direktno iz republičkog organa i potpuno je upoznat sa svim ekonomskim kretanjima i tokovima i bit će prava ličnost da danas porazgovaramo s njim o tim temama, ekonomije temama koje ovih dana zauzimaju, kažem, mnogo prostora u raznim novinama, raznim drugim medijama i evo ja ću vam postaviti za početak neko pitanje koje može da bude uvodno. Može li se poroditi zapad, znači zapadna ekonomija i naša ekonomija? Znate šta, u izvesnom smislu se može porediti u izvesnom smislu je to jako teško učiniti. Hoćete precizirati pa, malo? evo ovako samo kad uzmete nekakve spoljašnje utiske, evo ja pre dva dana sam se vratio iz Švedske i upoređivao sam ovako na licu mesta. Recimo Stockholm je stari grad, to je jedan Oronov grad, tamo su građevine starije od 200 godina, tamo nema da kažem novih građevina dok naša zemlja sada uzurbano obnavlja se, da kažem, sve ponavlja se, sve novo preslači se, da kažem. Švedska koja je, da kažem, bogata zemlja pod navodnicima, ovaj, nije u stanju da takav energičan korak napravi. Evo znači- pogledajte, na primjer, evo i kod nas kad pogledate, pogledajte sva, ta auta, vidite samo šta se kod nas vozi. To su najsavremeniji aparati. Često ide i od 300.000 maraka vrednosti. Recimo, švedska vlada posjeduje samo dva automobila dok naša 90. Da? Pa sad vi izvucite zaključak sami. Mi smo zemlja koja sebi to može da dosvodi. Pa jasno, stiče se utisak da je Švedska siromašna zemlja, mada stvara neku sliku o sebi. Kao i mnoge od tih zapadnih zemalja, to se vezuje za njihove reklamne kampanje za, za ove elektronske medije, tako? Znate šta, evo, kada smo već kod reklame, vi znate u stvari čemu služi reklama. Reklama je jedan, da kažem, diplomatski potez. Da? Vi imate zemlje koje imaju danas takvu tehniku da svoje reklame protureju mundialistički na celom svetu. I oni predstavljaju svoje, svoje društvo, predstavljaju mnogo boljem boljim očima i boljem svetlu nego što to društvo zaista realno jeste. Pa samo da vas pitam, da li je reklama sama sebi cilj ili ima nešto drugo iza toga? Reklama je deo specijalnog rata. Da? Vi znate da je reklama nešto što je jako daleko od stvarnosti. Na, reklamama je stvarnost predstavljena upravo takvom kakvu bismo želeli da, vidimo i kakvu očekujemo da vidimo. To se preko satelitskih mreža sad nama protura jedan drugi utisak o tome kako se živi na zapadu A zapravo ne izvozi robu, nego izvozi reklamu. Ne izvozi svoj proizvod, Reklama je osnovna roba zapada. Evo baš pred dva dana sam doputovao e, preko satelita, sam gledao našu reklamu, na primjer, za mesni narezak od masnog tkiva i kožica. To je svetski urađeno to je da poželite da ceo život samo tim se hranite i boga mi teško i tamo neko može da kaže da zaostajemo i mi u borbi na tom reklamnom planu. Mi se uključujemo u to, taj deo specijalnog rata, reklamnog rata. Znači... I pariramo zapadu sa reklamama. Dobro, znači reklama je tu uh, presudna za prodaju njihove magle, evo ja ću biti to je jedan aspekt, a druga je stvar da u stvari reklama sakriva nezadovoljstvo građana zapadnih zemalja svojim režimima i sistemima. Vi dobro poznajete da uh, u Coca-Cola, u pastu za zube, u žvakaću gubu se stavljaju bromi sedativi. I da taj način u stvari se nezadovoljstvo sputava kod ljudi u Americi. Davno bi američki narod pokazao svoje slobodarsko lice iz vremena Georgia Washingtona i Abrahama Lincolna da taj narod nije, da kažem, tim grubim načinom sputan i smiren i e, da kažem to nezadovoljstvo da mu nije da mu nije ovaj da, da mu nije da mu nije da. E, znate šta ja sam stekao utisak da se znači mi borimo na tom reklamnom polju. Ali recite mi, proputovali ste dosta zemalja, kako se živi na zapadu? Rekli ste mi da se vrlo teško živi. Znači da radnički pokret, iako je dovoljno razvijen, nema prilike, evo i taj brom i sedativi, to sigurno sve utiče. Ekonomija njihova, rekli ste mi da je eh, jedno vreme zakuktala, ali sada posustaje jako. Znate šta, oni, pored toga što su dobro organizovani, oni ne mogu da sakriju jednu činjenicu. Da? u stvari tamo se živi gotovo veliki deo naroda živi na, ili, na ivici gologa života. Evo pogledajte, mi kažemo sada ovako gledano u činjenicama i gledano u nekim parametrima objektivnim. Mi kažemo da su tamo zarade 5, 6, 4, 5, 6 hiljada maraka. Da, da. A evo, baš sam u Nemačkoj bio sad pre neki dan, tamo imate hleb koji košta pa skoro 100 maraka. Da, e i to još crni neki buđavi, i sad vi gledajte četvoročlana ili osmočlana porodica, kada nemačkog radnika, nemačkog kada, kada se vrati šta je zaradio i kada treba da kupi hleb, dok kod nas hleb po objektivnom kursu košta 30 feninga. Da, Imate primanja 400 maraka našeg radnika. Tih 400 maraka je u stvari Kupovna moć našeg radnika je neuporedivo, da kažem, veća ili se približava njihovim najbolje plaćenim radnicima. A ja govorim samo u, u, u, u okvirima proseka. Znači, činjenica je da oni tamo teško žive, a da prave reklame da bi... E, Reklama pokriva, u stvari pokriva jednu činjenicu i zamazuje oči celome svetu, mundialistički zamazuje oči. E, vi ste mi rekli da se prosto e, zapadne zemlje takmiče, da se takmiče i da žele da se prikaže u što boljem svetlu radeći upravo te reklame. Samo mi recite, naše reklame su sjajne, probili smo se, u redu su reklame, oni teško žive. Pa ja, evo, dovoljno je samo da pogledate, na primjer, ovaj trend na Americi, e, ove modne, modne piste i to. To je jedan trend pothranjenosti. Te manekenke liče pre na hrtove. One uzmu pa zalepe prsa od 5 litara na kosti, kožu i to je to. Mi treba da se zapitamo i zamislimo je li to ono što nama treba. To je ono što u stvari našu mučeničku duhovnost posle ovog rata na neki način zaslepljuje i mi moramo biti svesni da ne treba da uzimamo sve zdravo za gotovo ako želimo da živimo pothranjeni kao na zapadu u redu, ali to nije naš cilj. To dobro, nije naš cilj i to nije cilj našeg čovjeka. Da, sad smo malo obradili... u duhovnom, ni u materijalnom smislu. Da, mi smo sad malo obradili e, reklame i, i taj aspekt, ali e, sad, e, s obzirom da uskoro idu vesti u, u 10.21, pustit ćemo malo muzike, pa ćemo onda da se pozabavimo čisto ekonomskim pitanjima. Ovo na šta se čuju neosnovane primedbe. Dragi slušalci, sa nama u studiju profesor dr. Dragoljub Grudoglavac, stručnjak za ekonomska pitanja. Evo, jedan podatak koji ste vi izneli. Procenili ste da će društveni proizvod u ovoj godini biti 10,965 milijardi dolara. Da li je to dovoljno za zemlju kao, što je naša? To je <clears throat> i više nego dovoljno za zemlju kao što je naša, sa našim potencijalima i sa našim potrebama. Recite mi jedno pitanje koje muči praktički svakog našeg čovjeka. Zašto raste marka i da li raste marka, objektivno? Pa ovako, <clears throat> mi se financiramo iz realnih izvora, mi nemamo drugih mogućnosti. Mi ne dobijemo sa zapada nikakva potkusurivačka sredstva, mi smo se odlučili za svoje potencijale. Marka skače, u redu. Ali to je njihov nemački problem zašto im slabi kupovna moć. Zašto im skače marka. Međutim, a to što dinar još više skače, a to se vidite, prećutko je to, ne možete da nađete po štampi. Za svakih 15% skoka marke, dinar skače 50%. To su činjenice. Mi možemo da se krećemo u krugu nagađanja i u krugu, da kažem, pretpostavki. Ali te činjenice mi ne smemo da a Dobro, slažem se da činjenice ne smemo da prećutkujemo, međutim činjenica je da do štampavanja para postoji. Zašto je štamparija aktivna? Znate šta, otkada je Postoji trgovina i razmena, postoji novac. A novac je potrošna roba. Novac se troši kao što se troši i hrana, kao što se troši na kraju krajeva, krajeva i najtvrđi kamen. Dobro. E, što se pohaba i potroši, mi moramo toliko koliko smo povukli da ponovo pustimo u promet da narod ne bi čekao i da bi mogao odmah da troši. Dobro da ja pojasnim stvari. Znači, taj e, krug potrošnje je u stvari beskonačan krug i to je u stvari suština ekonomije. Znate šta, da, da pojasnimo stvari. Znači, pare se doštampavaju samo u onoj meri da bi se zamenile stare izlizane novčanice. Svakako. ništa više. Ništa više. Jer... Jedino, kada je u pitanju novostvorena vrednost, onda u količini novostvorene vrednosti mi doštampamo, izdrukamo još ne znam toliko koliko imate novostvorene vrednosti. Naši građani su skeptični i u vezi raznih zajmova štednji. Evo, bio je zajam za preporod Socijalističke republike Srbije. Šta je s tim zajmom? Da li je on vraćen? Da li je to bila manipulacija vlasti ili, ili je to nešto sasvim Da se vratimo na 89. godinu. To je bio patriotski korak u nacionalnom interesu. Dobro. Mnogi su, ako se dobro sećate, neštedmice davali i utorkivali se u prestižu, što je razumljivo kada je akcija tako medijski bila organizovana. Vi se dobro sećate da za 10.000 maraka koje su uplaćene na ime zajma, mi smo davali i sliku u novinama, objavljivali smo vesti. I da je to bio, da kažem, jedan, i medijski trend, vrlo dobro medijski propraćena akcija. Uzeli ste dobre pare. Tako je, u stvari, tako je tim načinom došlo do, došlo do preraspodele bogatstva. Oni koji su imali, davali su onima koji nemaju. I sad svi imamo, kako siromašni, tako i bogati. Na kraju, evo sad moramo konstatovati da su mnogi ipak sa radošću dočekali ovaj povraćaj zajma. Sad su i narod i država, što se kaže, kvit. Znači, zajam je vraćen. Zajam je vraćen, a također je vraćeno i poverenje koje je poljuljano u državu. Mnogi su sada skeptici učutali posle ovih koraka kada je zajam vraćen i to je zajam, da kažem, višestruko i pošteno vraćen. A recite mi, od zašto onda ovi takozvani nezavisni mediji to prećutkuju, zašto se, nije mi jasno, takva vest da je zajam vraćen, da, da nema znate da, odjeka. Vi znate šta se Cija plaće i šta, šta oni smeju da govori i šta ne smiju da govore. Ja vam sada kažem kako stvari stoje. Dobro, naši ekonomski stručnjaci prave sigurno neke planove kao u svakoj visoko razvijenoj zemlji. Kakvi su naši planovi? Imate li neke periode petogodišnje? Evo ja bih sad, sad rekao, planiranje je osnov stvari našeg napretka. Normalno. Rekao sam da mi ne gledamo u prošlost, nego gledamo u budućnost. Mi imamo planove od mikroplanova od pet godina pa do makroplanova koji idu na jednu razdaljenu e, dalekovidosti, to su planovi od 300 godina. Recimo, kratkoročne investicije Mikroinvesticije su kao partija pokera. To se ustvari u događa na tržištu zapada. Oni dobije kratkoročne pozajmice, ulaze u stvari u dubioze i onda propadaju firme. To je ako želite da preko noći zaradite velike sume, vi rizikujete da ostanete bez onoga se čim ste i startovali. A često je u pitanju i goli život kada zavisi sa kim poslujete. Da. Ali onaj koji neće da hazardira i koji prihvati riziko taj će da oroči kod gospođe Borke na 300 godina recimo. Vi oročite jedan dolar i dođete kod nas u banku. Posle prvih 100 godina ona vam isplati 1721 dolar. A sad vi to pogledajte, uzmite papir i olovku, to je gotovo 2000 procenata na 1 dolar, pa vi sad vidite. U međuvremenu vaš novac se obrtao, tako da je država imala od toga koristi, pa i mnogi takozvani mali ljudi u procesu tog obrta to je prilično velika kamata, skoro 2000%. Jedini mi u svetu dajemo, dajemo mogućnost oročavanja na 300 godina. Da, ja moram da podvučem da je profesor Grudoglavac da je napisao doktorsku disertaciju na temu Tito i kamatne stope. Da, baš su kamate moja specijalnost. Talk show Evo, svi znamo da odlučujući rast cene i kursa redovno se dešava u četvrtom kvartalu. Sada se približavamo tom četvrtom kvartalu. Da li vi možete sa sigurnošću da tvrdite da ćemo nastaviti ovim usponom i razvojem? Da li ćete održati posle izbora obećanja, jer svi očekujemo da ponovo ova vlast... Znate šta, izbori su jedan veliki psihološki napad na građanstvo. Zbog toga smo se mi posebno pripremili i mi u stvari gledamo e, odmah da kažem, nema nikakve, nikakvog razloga za zabrinutost. Dobro. U četvrtom kvartalu neće biti nikakvih iznamnika. Imate vi garancije, izvinjam se, garancije mi koje su? imamo garancije, mi smo se pripremili, pripremili smo sve zaštitne mehanizme i da kažem, naš obraz i poštenje su dovoljan garant i za to građani dobro znaju. Još jedna vrlo važna činjenica. Američka ekonomija je imala pokriće u zlatu do pre 15 godina, onda su stali sa tim. Nisu su stali šta što više nisu mogli da, tu presiju izdrže. Tu presiju izdrže. Oni nisu izdržali, ali mi smo se odlučili za potporu u dijamantima. Dobro. I da na tome insistiramo i u tome smo nepokolebljivi. Evo, bilo je pre neki dan dilema sa gospodinom Šešeljem da li zlato da uzmemo kao osnovu. Da? Ali on je dobro primetio da se zlato tare ono gubi svoju vrednost. Jednostavno vi po džepovima nosite zlato i ono od tog trenja ono nema tu kovnost i čvrstinu kao, kao što ima recimo iridium ili, ili olovo. Tako da, bolje, dijamant je najtvrđe prirodno prirodni, da kažem, materijal normalno, i tu nema straha, vi možete evo, da ja, evo, evo, mogu, i gdje hoćete. Evo ja mogu svoj lični primjer, evo pre neki dan imao sam jedno desetak zlatnika u džepu kad sam dao na hemijsko pantalone, kažu ovi šta je puni džepovi ovih nekih opiljaka, kako je ovo brašno. da, to se sve da. troši. I postoji podozrenje zbog toga što oni samo gled zlatnu nekada. Neke banke, recimo američka banka je zlatnike prodavala samo od gore malo zlata nalije, a dole u stvari neki, neki metal. E, još jedan podatak, još jedan podatak u vezi tog zlata onda značajan. Ja sam pročitao u nekim novinama da baš pre neki dan da se neka štednja isplaćuje u zlatu baš. Zbog čega to naši rade ako... U zlatnim polugama se isplaće, da. A to su zlatne poluge. Da. Ja sam mislio da su zlatići. Ova stara devizna štednja, da, vratit ćemo se i na deviznu štednju. Samo mi nemamo trenutno na lageru, malo nas je iznenadila ovoliki interes za staru deviznu štednju, tako da smo odlučili da malo više moramo da izlijemo zlatnih poluga, ali građanin na šalteru može direktno da se odluči da li će da primi u dijamantima ili u zlatnim polugama. Recite mi, kolaju priče da banke nemaju para, nemaju deviza. Da li je tačno da banke nemaju deviza i da li je tačno u vezi kursa ćemo da ponovimo priču. Jeste to se glasa Amerike, čudri. Ja sam pročitao u novinama. Ima, i banke imaju sredstava. One možda nemaju trenutno deviza, recimo to jutro. Pretpostavljam šta ja znam, evo baš jedan moj prijatelj jutro se otišao u banku i podigao 500.000 dolara, obnavlja restoran neki i ovaj normalno sad oni ne mogu da imaju da, moraju da se obrati narodnoj banci ali zato zlatne poluge ove naše nove zlatne poluge sa pečatom ovaj možete da dobijete u koje god vreme hoćete one su čak i nešto lakše za nošenje i, i mi smo gledali i da i da taj dizajn odgovore ljudi za stari, da, da, i da to može da stane i u torbu, nese se ili šta je Evo da nastavimo razgovor sa gospodinom Grudoglavcem. Gospodine Grudoglavac, takozvani nezavisni ekonomisti, razne grupacije i grupice, osporavaju vam ove velike uspehe, uspehe mnogo što osporavaju. Kažu recimo da ekonomska populistička politika koju vodi sadašnja vlast služi da bi stvorila iluziju boljeg života i, i dovela do velikih dispariteta cena. Da li je to tačno? Znate šta postoji, ja sam rekao moramo razlikovati objektivne neke činjenice i subjektivne i samovoljne procene. Da. Evo, vi znate da ti plaćenici su spremni sve da rasprodaju. Da. Posle izbora u slučaju da dođe na vlast. Da, Dok naša ekonomija ima kontinuitet još od 46. godine neprekidan i mi smo u stalnom usponu i nema trzavice i oscilacija kojima smo mi spremni da ne odolimo. Znači praktički to je jedan program koji evo 50 godina kontinuirano ide nekom uzlaznom linijom i prate se novi trendovi u svjetskoj ekonomiji i evo došli smo do toga da smo ih da, da, i došli smo do toga da smo ih preskočili. Međutim, kažu da je kod nas 61% cena pod kontrolom, odnosno šest puta više nego u nekim zapadnim privredama. Šta kažete na, taj slučaj? Pa mi smo tu kontrolu <clears throat> to je samo delom istina. To nije pod državnom kontrolom, nego pod kontrolom prodavca samog. Da? Naš prodavac šest puta više kontroliše cenu. Naprimjer, evo recimo, vi danas imate benzin za 13 dinara, šećer u Beogradu je 10 dinara, u Novom Sadu 11 dinara, ulje 12 dinara, u Nišu recimo, u Beogradu je 13, Novi Sad, evo to su hlebi je recimo dinar 20, mleko 7 dinara, dobro, to su neki to su trajno, podaci. Da. Recite mi, to su podaci od juče. A zašto, zašto onda oni silni redovi ljudi se žale na neke silne redove? znate šta, vi imate različitu vrstu redova. Imate red pred samouslugama, a imate red pred samouslugama pre, u kojima ništa nema, a imate red kada neko recimo e, potpisuje knjigu u samousluzi ili recimo neki značajan pevač deli ploču ili neki CD i tu se u stvari veštački formiraju redovi i onda normalno da CNN štampa recimo pred nekom uslugom ogroman red, ali vi kad malo bolje pogledate, oni svi drže ili neku knjigu da im se potpiše neki pisac ili pevač, drže neki CD i to su uglavnom i mladi i stari ljudi koji vole da kažem vole muziku i da čitaju i sve. Znači, možemo... Inače to sam hteo da kažem za, za lokalnu vlast E, naša, Ja se izvinjam, evo, evo, imamo slušalca na liniji, pa da porazgovaramo s njim, čeka već dugo, pa ćemo da nastavimo. Da, ajdete. Izvolite, izvolite. Inače nije inflacija, imamo, ja sam penzionerka, imam penziju, kako mogu da živim kao bog, čitam knjigu kad čekam ulje, čitam novine kad čekam šećer, ne mogu da dobijem trentala, Trentar je 70 Trentala ne možete da dobijete. Ne Nema Kako Trentala u apotekama. A, tu zlatnu polugu ja bi gospodina volela da upoznam, da ide sa mnom, pošto sam starija, pa da nosimo tu zlatnu polugu. Je on Minhausen odakle taj živi? E, recite, Ja mogu da ga dobijem, samo da ga pitam u kojoj on državi živi. Dobro, hvala vam. imate pitanje? Imam pitanje da ga pitamo u kojoj državi živi. U Sovjetskom savezu su čitali, ja sam bila u Sovjetskom savezu kad su čitali novi, ovaj, knjige, zato što su bili bogatski redovi, oće i kod nas tako. Dobro, zahvaljujem. Izvolite, gospođa je u kojoj državi živite. Vrlo precizno i kratko. gospođa je sigurno starija osoba i sklona kuknjavi što ide sa godinama. Mi ne možemo krupna i strateška ekonomska pitanja rešavati na nivou pijačne težke. Jasno. Ja sad ne mogu da kažem ovako u neformalnom nivou, na neformalnom nivou da, da iznosim sve činjenice koje su tone i tone brošure i brošure činjenice i podatak. Šta vi možete gospođi da poručite? Gospođi mogu da poručim ima trentala to da se oslanja na činjenice. Jasno, odlično. Činjenice i da u mi naša naš gigant, da kažem, privredni se budi, ja ću posle navesti i podatke i zašto. Odlično. Evo izgleda još jednog slušalca na vezi. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja bih htjela vašeg <laughs> sagovornika da Zaista, da li taj gospodin misli da je narod e, idiot, blesav, lud, da, su svi matori, da nema mladog sveta i kad prolaze ne vide zbog čega su ti redovi. Ja još nijednom nisam svela u jednoj samoposluzi neki književnik da potpisuje knjige. Pa bi vas ja molila lepo da gospodin više ne lupeta pa takve gluposti. Hvala lepo. Dobro, ja se zahvaljujem. E, moje lično mišljenje je da gospodin opštine Lupeta, on je uvažen gost, uvažen profesor e, na Beogradskom univerzitetu, doktorska disertacija je jedno e, zamašno delo, jedan tom od 200.000 <laughs> stranica. I još, još bih nešto dodao što se tiče ovih redova. Nije tačno da su u redovima samo stariji ljudi. Ja sam video pre neki dan, čini mi se da je baš ovaj estradni pevač Neno, Neno je potpisivao, Nino, pardon, Nino je potpisivao svoje CD, e. mislim da se skupila grupa od 80 do 100 mladih osoba i, da je to bila gungula i onda su ovi odmah došli da slikaju da kažu kako, ja sam kako nema da kažem da sam i po, jedan poverljivi izveštaj čitao da mnoge estradne zvezde koje podržavaju opoziciju također prave redove, ali treba reći da oni rade ne samo protiv države i naroda, već u krajnjoj liniji protiv samih sebe. Da, pa jasno, potpisuju autograme u samouslugama i objektima narodne kuhinje, to nema kuhinje, smisla. Ovo mesto zna se gde je mesto gde može to, i medijski da se proprati, a ne samo usluga ili pijaca. Ili, ja se izvinjam, izgleda, apoteka. imamo još jednog slušalca na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušam vas. E, ja bih hteo ovaj, samo da kažem da se potpuno slažem sa gospodinom, međutim imam jednu primjedbu. Recite. Pre neki dan kad sam dizao u banci e, te e, poluge, dali su mi neku plastičnu vreću koja to ne može da, da izdrži. I onda sam morao da, nosim tako u naručju kao cigle neke. Da, što se kaže e, na leđi. sad problem organizacije, oni te tanke najlon kesice, pošto su besplatne, za dva dinara u svakoj banci možete da dobijete čvrstu kesu sa, jakom ručkom i to je propust banke, normalno ste mogli, da reklamirate kesicu. E, hvala. Ili na kraju što je najpametnije sa sobom da ponesete da, da, da, nešto da, Pa drugi put tako. Hvala vam Hvala i mnogo na javljanju. Gospodine profesore, da li smo mi i pored ovog svi smo rekli da je ovo era odnosi u ekonomiji se menjaju. Znači, ovo je neki odnos koji teži nekom kapitalizmu. Da li smo mi pored toga socijalna država? Mi, pored raznih trzavica koje smo imali u posljednjih deset godina, trudimo se i težimo da neke socijalne blagodeti iz prethodnog režima i iskustva iz zapadnih režima upoređujemo i da koristimo ta iskustva. Mi smo socijalna država sa najvećom stopom rasta u svetu. Da. Koliko je to? 20-30%? Uh, Ovako ja da objasnim Recite. građanima. Svake godine vi stavljate barem u ekonomiji brojač na nulu pa onda krajem godine gledate ko ste i šta ste. Da, to mnogi ne znaju pa prave e, grešku. Evo gledajte, Kina i Azija je pojela i Europu i Ameriku. Da. Po indikatorima napretka mi treba da smo u Aziji, zbog toga što imamo neuporediv veću stopu rasta. A još hoću da kažem da e, mi imamo i različite programe kao što su recimo besplatni aranžmani, socijalna zaštita, besplatna socijalna zaštita, besplatno školovanje. Evo, za, te aranžmane to me zanima. evo recimo radnici iz Rakovice su trenutno na Bahamima. Da? Oni imaju kolektivni godišnji odmor i oni su na Bahamima. Znači, je... Zatim, IMT je na Sejšelima. Da? Treba samo podneti zahtjev, mnogi ne znaju kako se to radi, organizovati se i pre svega imati ideje. Mi hoćemo državu ideja. Država mora da stvori uslove, ali ne može da vas vodi za ruku kao slepca. Slepcima treba država koja ih vodi za ruku. Mi nismo ni takav narod, niti takva ekonomija, mi nismo slepci po tom pitanju. Dobro izgleda da ponovimo slušalca na vezi. Izvolite, dobar dan. E, zdravo, imate Niđa Slimana. Slušam. Ovaj, ništa, te se pozdravim, dobro vam je stika, ono slušam vas kad god, ovaj, <clears throat> kad god su mogućnosti i poručujem ovim slušalicama, ovaj, slušateljkama da? da se ne primaju, mislim, ovaj, jako se primaju i da se čuvaju živce za 24. i 26. kada će ono, da, pa da. pa da tamo pokažu ovaj, čeličnu volju. Pa znate, to su starije osobe. Pa dobro, ništa, da, razumijem ja njih, ali nek se ne primaju tako, ovaj, ne, gled, ne, ne glede toliko RTS i tako dalje. Da znam se šta ćete da kažete sa ovom emisijom i sa ovom spikom i tako dalje. Pa samo ovaj da nas tako. Ja se zahvaljujem. E, gospodin je imao pitanje, on je sad tu malo insinuirao, je tako, ali e, da se mi vratimo ovim našim temama. Recite mi, svi smo svesni da pričaju kako naši ljudi nemaju novca, kako ne putuju. Zašto ljudi naši ne putuju? Znate šta, ovako, e, to nije istina da ne putuju. Ja sam naveo i primjer malo ali hoću da razdvojim dve vrlo bitne stvari. Turizam je veštačka potreba. Da. Jedno je kad čovjek ide nekuda, nekim poslom ili nekom potrebom, recimo ode na izlet, ode u banku, ode na posao, ode u samouslugu ili ide, brate, da se odmori, da vidi ili čuje nešto lepo, da, da obavi neki posao. Statistika jasno pokazuje šta je turizam. Prema istraživanju stranih agentura, svaki treći turista u Španiji, je potencijalni ubica. Svaki šesti je lečni homoseksualac. Ne možemo mi da se upoređujemo i da forsiramo takve oblike turizma. Niti želimo. protiv turizma takvog oblika. Da, da, Gde oni odu cele godine rade i posle im neko uvali neki aranžmančić i onda tamo on ide, drogira se, pije drogu, tuče se, incidenti, evo gledajte, ovaj turizam olimpijski pa onda, stolice. Lome stolice. ta energija negativna u tim gledalcima? I piju Red Bullove neštednice. I posle normalno od tog nezadovoljstva i od depresije oni ovaj se ponašaju tako kako se ponašaju i leče svoje traume. Mi smo protiv tog turizma. Odmor da, turizam ne. Imamo ponovo slušalca na vezi, izvolite. Dobar, dan. Dobar dan, izvolite. Pozdravljam učenog profesora, odavno nisam čuo tako dobro ekonomsko obrazloženje, našeg stanja. Ja bih mu još potvrdio ove njegove, pre neki dan ovdje, znate ima diskont preko puta pečurke, ogroman red stoji na suncu tamo u četiri reda, i ja onako on mislim, sad ću nešto kupiti, pa kažem šta je ovo sada tu, Kažu šefica poslovnice ima rođenda, pa smo stali da je česti tamo. eto vidite kakvih primjera ima, a ovo sigurno su snimali ogromno, to je najveći red koji sam do sad video. Sigurno su snimali, kažu nema masti, nema nema šećera, nema ulja i šta. Znate šta, kad neko na benzinskoj šta sve radi od nas. Na benzinskoj pumpi, Hvala i vama također. Na benzinskoj pumpi ovako sad gledajte kad neko radi je šef, tu imate svakih pet minuta musteriju, pa vi pola grada morate da poznajete. I normalno kad ima žena rođendan da slavi, da tu pola grada dođe na, na proslavu. A šta bi se tek desilo, ja zamišljam, šta bi se tek desilo da neko mladima u samouslugu dovede Michael Jacksona, pa to bi se pobio pola grada. Pa ne znam koliko je Jackson ovdje popularan, ali... Jel imamo ponovo nekog na vezi? Nemamo onda. Muzika, malo muzike. Dragi slušalci, sa nam u studiju je profesor dr. Glavac, stručnjak za ekonomiju i ekonomska pitanja. Čujem da je jedan slušalac ili slušateljka čeka, a već dužna vezi. Izvolite, dobar dan. Dobar dan, e, ja uvažavam vaš pokušaj parodije, ali parodije? da je to malo, da to malo surovo prema ovom narodu. <laughs> Verujte mi, profesor iz Beograda koji ne može da se otme bačkom naglasku, mislim, to je toliko providno i očigledno. I, izvinjam se, on je rođeni novosadjanin, on predaje trenutno. Da, imate pitanje neko možda? Ima, <laughs> imam za profesora eh, iz univerziteta, tako? Da, izvolite. Kol, koliko ste rekli stranica da je bila disertacija njegova? Pa ja mislim da je oko 200.000, on je to godinama pisao. On je stariji čovjek, godinama je pisao. A sad su i ti kompjuteri, štampao je na kompjuteru, to ide brzo. Pa to zipovao. Imam to Dobro, zahvaljujem. Gospodin ima svoje mišljenje, naravno. Svako ima pravo na svoje mišljenje, <clears throat> a to za mlade što sam počeo da vam govorim. Da, recite, zašto mladi odlazi i ne vraćaju se? Oni se ne vraćaju jer nisu u stanju da prihvate izazove. Oni nemaju ideje, naj, najnesposobniji su otišli. Mi sada imamo čistu situaciju. Nije tačno da nema posla za mlade. Posla uvek ima, uvek se nađe posao, samo treba ideja. Evo, vidite recimo, Svetski kongres iseljenika. Da, uspešni pokazuju, da. pokazuju da oni drugačije misle. Mi u svakom momentu od našeg sveta imamo blanko potpisanih 30 milijardi koje možemo da uzmemo u svakom trenutku. E isti cel nije uhinju sa venjavo harc ili zarzino us. Mam je isti fojen vikendirom simkin da isti Da, Ni za, ni za, njih samih nema mesta, a kamoli za, za sirote kineze. To je borba za goli život. Da, ja znam razne slučajeve, baš pre neki dan sam se vratio sa puta iz Amerike, tamo sretnem jednog našeg doktora, hirurg za mozak, čovjek cenjen bio u ovoj sredini, čovjek tamo prosi na univerzitetu za nekih pišljivih 7000 dolara, a ovdje je sve imao. Pa molim vas, nemojmo banalizovati ovo o čemu govorimo. Recite. Jednostavno treba, treba uzeti činjenice, sagledati činjenice, pa onda donositi. Da, ljudi, ljudi barataju... Ljudi Mnogi su se prevarili, ali ponos više ne dozvoljava da, da se... Da, ljudi barataju raznim podacima, insinuacije su prisutne na sve strane, činjenice su ono što nama treba, tako? Imamo slušalca na vezi ponovo. Dobar dan, izvolite. E, dobar dan. Ovaj, pošto je vaš ovaj gost spomenuo mlade, htio sam da pitam, ovaj, pošto znam da on vrlo voli futbol, pa ovaj, kako on misli da se poveže nauka i sport, naročito ovaj, naš futbol, jer vidjeli smo koje se svote vrte u zadnje vreme, tako da kako je malo mladih nezaposlenih da zaposle. Vi ste u futbolu da se mladi zaposle? Pa, dobro, pitanje nije striktno ekonomske prirode. E, e, pitanje nije striktno ekonomske pitanje. Programi za mlade, u suštini čovjek pita, ima li programa za mlade? Mi imamo nove programe za mlade, a hoću da kažem da ti programi se nadovezuju na naše resurse i na prirodna bogatstva. Evo mi samo ove godine 300.000 stanova gradimo za mladi naučni kadar vojske i policije. Da, da. Hoćemo da nastavimo ili imamo ponovo slušalce? Imamo ponovo slušalca na vezi. Izvolite, dobar dan. Alo, dobar dan. Dobar dan. Želeo bih profesora da pitam ovaj, da li može da eh, iznese u kojoj je vezi ovaj naš visoki afrički standard sa ovim visokim afričkim temperaturama. Da li tu ima neke ove, ovaj, međusobne zavisnosti Da, zahvaljujem. zahvaljujem. Ovo sam htio da se nadovežem da eh, što se sad kad spominjemo Afriku, u blizini Malih radinaca je trenutno drugo po veličini nalazište prirodnih dijamanata u svetu posle Bocuana. NATO se tokom bombardovanja preračunao, hteo je da nas uništi, ali je samo podstakao i onako zahutalo našu prijatelju. Projekat za razvoj Srbije se sastoji u inicijativi. Svaki mladi čovjek čovek posle završene osnovne škole ili fakulteta kod nas dobija brusni papir – i brošuru i dve kile rinfuznih dijamanata i topaza. E sad od njega zavisi da li će on uspjeti da se probije na tržište ili se neće probiti. Mi gledamo primjer Holandije, šta oni imaju? Imaju cveće, imaju dijamante. Znači to je, imaju obradu dijamanata. Znači to je neki projekat za ovu našu vojvođansku regiju. Kako Vojvodinu razviti mi u narednih 100 godina? Mi znamo prema istraživanjima svetskog tržišta, mi znamo da na svetskom tržištu je danas manjak 20 milijardi belih rada kao recimo nedostatak irisovog repića, zatim velike potrebe za šumskom paprati, ljubičice, petonija, muškatla se probija na američko tržište, tu su još hotelski asortimani, suvo farbano cveće, ukrasni korov. To je, da kažem, to je naša šansa i mi gledamo to. Danas kukuruz, žito, meso, to više niko ne kupuje. Danas treba naći jednostavno prilagoditi se svjetskom tržištu i tu gledati svoju perspektivu i, kada je u pitanju zapošljavanje malih, mladih kadrova i kada je u pitanju inicijativa naše privrede. Ja se zahvaljujem. Evo. evo i e, lekovito bilje sam hteo da spomenem. Vi verovatno znate da silosi u Titovom Vrbasu su već pripremljeni za prihvat milice, Da. Zatim majčina dušica isto je u Mitrovici, čini mi se, ovaj, E, se prilagođavaju silosi za Dobro, zahvaljujem se. Onda drvna industrija je za, korov, za obradu i farbanje korova, ovog ukrasnog bilja. Da, da, i, izgleda ponovim ovo sam vezi, zato vas prekidam, izvinite. Dobar dan, izvolite. Nešto vam ne radi slušalac. Slušalac je... Nemam slušalac, bio je pa je otišao. Dobro, da li smo mi izgubili veru u domaću ekonomiju? Imali, pomenuli ste neke kapitalne projekte za ovu našu regiju, ali generalno za socijalističku republiku Srbiju, da li postoje razvojni projekti, da li tu ima napretka? Šta nas čeka? Mi imamo dosta programa koji su upravo iz zajma ovaj, finansirani. Da? Evo recimo, vi znate da je šapurika materijal za 21. vek. Da, da. specijalnom obradom u domaćoj radinosti čak dobija se vrhunski proizvod poluprovodnika koji je neophodan za bežičnu telefoniju i mi u tom poslu imamo svetski monopol. Dobro. Ovaj, također, vi znate da kada je u pitanju zdravstvo da danas su kozmetičke operacije najskuplje. Neki koštaju čak više od nekoliko hiljada maraka. Takve su, na primjer, sezonske operacije grudi, zatim glasnih žica, lifting čela, ugradnja pasivne mišićne mase, obavezno kupiranje ušiju i tako dalje. Sve to mora ovaj osiguranik da plaća obaška. Pošto je to tako, mi smo odlučili da, u da i hirurgiju uvedemo na tržište, tako da smo celu jednu grupaciju operacija zakonski pregrupisali, tako da smo svrstali recimo operacije na debelom crevu ili slepom crevu ili prelom ruke pod kozmetičke operacije. Tako je država uz određenu podršku građana i zakonskom regulativom dolazi do velikog priliva sredstava i živog novca. Da, za okupiranje ušiju to je bilo, plaćana je samo participacija, sada samo, će to da sada vi morate to da platite, celo, celo kupiranje ušiju morate da, Dobro, da li će država nešto da ipak isfinansira, pošto je obavezno kupiranje ušiju? Tu je, tu je, još, razgovor, je između osiguravajućih društava, da li je slučajno kupiranje, da li je, ovaj, e, da kažem, e, e, Još osiguravajuća društva tu moraju da daju svoju da, poslovnu reč, da li će oni participirati, da li je nekom kupiran E, da kažem e, ne, neodborno ovaj taj Dobro, imamo, nestručno ili Dobro imamo slušalca na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pa pažljivo vas slušam i sad me tu poremetili, zvone i na vrata i... Ja Dobro, ja se izvinjam, minut imate vremena. Da, otvoram vrata i pitaju me da li sam penzioner, ja kažem jesam. Kaže, evo doneli su vam četiri žaka šećera. Pa rekao, kojim povodom? Pa eto tako, pretpostavljamo da ne možete stajati u redu po toj vrućini i tako. Preko nemojte četiri, dajte mi jedan dovoljno. Kaže, pa koliko vas ima? u, u, u kući. Pa, sigurno vas četvori ima. Rekao, ima nas dva. Pa kaže, uzmite bar dva. Pa dobro, hvala lijepo. Čudi me ja htjela da im dam deset maraka, onako kao tringel, to kao ne dolazi u obzir. Da, fini Dobro, nisam htjela to, nego vašeg profesora ja bih zamolila pošto imam jako mnogo deviza na, na štednoj knjižici, one kao nekad zarobljene. Pa gde ja mogu da se nađem sa njim, da se vidimo, da popričamo, pa to bi Evo morao... i stare devizne štetnje, vi možete da ne, kozmetičku ne, operaciju, možete kupiranje u ušija, na primjer. Ali molim vas, e, tre, sve je to sređeno, ja sam zvala banku i zvala da. sam Borku Vučić i sve je to u redu. Meni ne trebaju poluge, razumete? ja imam zlata jako mnogo u kući, ne znam šta ću sad. Da, ja se izvinjam, vi sad... sam da mi on pomogne, jednostavno da mi kaže da li ima neko prevozno sredstvo, pa daću mu polovinu, ja imam puno tih para, pa da mi pomogne da transportem to kući da ne bi u tim najlon kesama da mi to po tamo prosim. Dobro, gospođo, mnogo vam zahvaljujem. E Vremena je ograničeno. Gospođa, praktički hvala i vama. Gospođa pita, ona zapravo sve ima, penzionerje šta dalje? Ima i dve, dva džaka šećera više, pa neka... <laughs> Recimo, da? prvi korak da, da... Biće još zajmova, biće još zajmova, gospođa. Evo, još sam hteo da kažem... E, oko tih novih programa. Evo stara ideja E, vojvođanskog Nikole Tesle Zelenovića recimo o brzim prugova, prugama previdela je bila jednu okolnost da je naša zemlja isuviše mala za zalet tih vozova. Da. Evo konkretno da vam to predstavim. Kad mi pustimo iz Prokopa u Beogradu voz koji ide 500 km na sat, on već u Indiji mora da koči. Ali mi ćemo i tu naći neko kompromisno rješenje u skladu sa potrebama građana. Onda hteo sam još da kažem pre neki dan gospodin Marjanović je pustio beskonačnu traku za prenos gline do fabrike za cigle tamo u Banatu. Da? Mnogi nisu pravilno shvatili strateški značaj ove ideje sa kojom se Srbija sa kojom Srbija ulazi u 20. vek. Radi se naime o sinhronizovanom razvoju svih krajeva Srbije. Vi iz Pančeva danas možete da šaljete u Cigljanu, u Prokuplju, glinu. Iz Prokuplje grožđe u Sombor recimo, ili so u Sombor. Onda od Sombora da napravite recimo vinski kraj, a kukuruz opet beskonačnim trakama u Novi Pazar. Mi smo na pragu novih rešenja tehnoloških, onda još pored toga ja moram da podsjetim da ove nove tehnologije kao što su interfon, kompjuteri, vi danas preko interfona ste povezani sa najzabačenijim kucima na celom svetu. Da, interfonska pošta radi i kod nas. Međutim, mi, smo odlučili da to proširimo i za pneumatsku poštu. Evo, pneumatska je pošta, pošta to je počelo tri koraka napred jer nema veze sa električnom energijom, ne ometa je atomski rat. Pneumatska pošta je ekološka alternativa interfonu. Kako da saznate podatak recimo o kretanjima na berzi ako živite na obroncima cera recimo ili na nekom brdu i nemate električnu energiju, nemate telefon, nemate vodu, struju, vazduh. Pneumatska pošta je saobraćaj budućnosti. mi vodimo, zapravo naša država vodi računa o ekologiji. Da li imate još nekih koraka u vezi pa evo mi, toga? ja sam vam govorio šta je naš strateški e, program, to su i cveće. Da. Mi nastojimo da eliminišemo tešku industriju i zagađenje. Evo tako smo i Trepču sad rešili. Da, pre neki dan je i to rešeno. onda još sam hteo da kažem, ima tu recimo gerdap 13 se radi, onda Euroboza se preti da istera Pepsi sa olimpijade u Australiji. A jedan zanimljivi program koji Koštana uvodi, to je espadrile recimo, to je primjer uspešnog kolektiva. Recimo danas na svjetskom tržištu dobra espadrila košta do 200 dolara. Mi je proizvodimo za 20 dinara. Naša čista računica izvoza u Kinu je neverovatna zarada. Evo, to je privlačan model, jer sama ta espadrila je privlačan, univerzalan model i ta cena je prijemčiva za njih. Dobro. Milijardita espadrila sa zlatnim znakom koštane se čeka svakog momenta. Da. Lično će obući predsjednik Jiang Zemin krajem septembra pred 100.000 članova centralnog komiteta koji će također da izvrše kolektivno obuvanje. I to je najveća reklama za naše kolektive i naš, naše izvoznike. Pa jasno, jasno. Mi grabimo velikim koracima naprijed. Nama ne trebaju zabave, treba nam spašenje čoveč. Poštovani slušalci, sa nama u studiju je po ECC profesor dr. Dragoljub Draža Grudoglavac. On je pomoćnik sekretara za ekonomska pitanja pri Ministarstvu za šticom sivu ekonomiju i ulični kurs, inače dopisni član upravnog odbora Dede Najlon Pijaca. Profesore, mi smo pričali o nekim razvojnim projektima. Razvoj regije, zaboravili smo jednu veoma važnu stvar koja je možda i trebalo da ostane mala tajna. Konkretno, ovaj Novosadski most koji je montažno-demontažni napravljen, malo je pomeren. Zbog čega je on pomeren? Demontažni Perošević je pomeren zbog toga E, što e, mi priprememo jedno malo iznenađenje Dobro. za Novi Sad. Mnogi su to dočekali da kažem sa, sa nekim skepsom, sa otporom, ali 23. E, septembra se priprema otvaranje E, ne, ma jednog malog poklona za novosađene. To nije poklon. Stavljaju se posljednje pločice i bideji po klozetima. Naime, otvara se metro i samo što nije gotov. Dobro, kakav će to biti metro? To će biti e, metro koji će i ovaj, ova naselja oko Novog Sada povezati. To su ovako imate trasu Kać, Budisava, Liman, stanica Sajlovo Rimski Šančevi i drugu trasu Futok Kisa Čadice Ledinci. Ta trasa to je znači neka transfezala osnovna linija grana, metroa, a ona će se granati i dalje, tako? Ona, da se malo našalim, to će e, gotovo ispred svakog lifta ćete imati stanicu ovaj, ali šalu na stranu. ova linija ide kroz žilu kucavicu e, našeg grada i mi ćemo e, već, kad me već provocirate, mi ćemo otvoriti ovaj znači, novosađani, mogu da očekuju metro uskoro. Konačno je tako. Ne samo metro, nego od e, drugih komunalnih projekata planira se još i nasipanje nekih isturenijih delova Fruške gore do visine, da kažem konkretno za Vednac, to je visina od 1470 metara. I predviđa se kao e, jedna staza koja predstavlja idealno uslove za alsko skijanje, kao i višenamensko privredno sportska bob staza koja će spojiti Novi Sad i Zrenjanin. I onda? Pa sada neko neka kaže da se u Vojvodini malo financira, da se ne ulaže i da je Vojvodina na repu projekata obnove. Ponovo ćemo mm, reći dve o inflaciji. Htio sam da podsjetim, svi mi znamo onu 93. godinu. Šta je bilo te 93. godine? Da li je to planska inflacija u sklopu onak onog razvoja od 46. pa do danas, kada ste osjetili da možda malo kasnimo ili šta? Mm, tako nas su pritisle različite muke. Izolacija, blokada naše privrede. Dobro. Izolacija naše zemlje nepovoljan rejting koji je veštački naturen našim političkim kadrovima. Dobro. E, mi smo došli do saznanja da se neštašicama stimuliše potrošnja. Pri veštački stvorenoj nestašici prodaje raste do pet puta, što je naš ekonomski izum i dostignuće ovako da sad govorimo malo ekonomski rečnikom, evo sezona je sad za razne djakonije, sad se pravi ajvar, đuveč i slično. Dobro. Pa ko bi prodao toliko ulja na ovako malom tržištu u takvom kratkom periodu? Mi u stvari veštački napravimo nestašicu, rasprodamo ulje i tako dobijemo sredstva za pokretanje nove proizvodnje. Dobro. inače, što, se o potrošačkoj pri tome sam htio da kažem da smo vodili računa i o potrošačkoj korpi. Dobro. Optimalna ishrana, energetska vrednost potrošačke korpe, sa zastupljenošću svih neophodnih sastojaka, po proračunima stručnjaka iznosi za četvororočlanu porodicu 1200 kalorija mesečno. A to je, pogledajte, to je samo deseti deo prosečne plate. A sve ostalo ostaje našem građaninu. S tim što da kažem, da taj osjećaj e, nemanja novca je u stvari posljedica naših psiholoških Eh, nekih tradicionalnih, kulturoloških nekih eh, elemenata, naš narod voli da troškari. On, troška, on troši neštedmice i često neracionalno. Evo recimo, moja žena kupila jedne sandale, pa otišla pa kupila druge sandale. Da. Ja žena, pa čovječe, pa šta će ti dvoje sandale jedne sandale za leto? Kaže, nisam bila zadovoljna, prevarila sam se kad sam kupa. Kažem, što nisi gledala prvi put kad si kupovala, pogledala, vratiš se, razmisliš pa kupiš one druge, ne bi morala jedne i druge da da kažem, to je, to je deo našeg mentaliteta, to troškarenje. Naš narod se iživljava praktički. To je jedno iživljavanje, mislim, to, to je trošenje, a posle prođe pola meseca, nemaju novaca, mislim. To je, ima, ima takvih ljudi, ali to je više psihološki neki problem. Talk show braće Budkaj. Dobro, još da kažemo u vezi saradnje sa svetom ulazak Kineza na naše tržište. Nešto smo malo pomenuli, ali precizirajte. To je također veliki projekat. Da je ušao kineski operater kao kreditor i partner naše privrede. Da. Mi smo uključili mnoge službe, mnoge, e, da kažem, proizvodne, obrazovne ustanove u taj veliki posao. Tako, također hoću da naglasim da je naša armija vrhunski osposobljena za prodaju Kineza trećim zemljama, kao materijal za toliko tražene na svjetskom tržištu unutrašnje organe. Mi tu imamo interes od poreza na promet. Dobro, Također mi obučavamo Kineze i prodajemo ih kao, kao eh, da kažem, skuplju radnu snagu. Da. A također vi znate da džigerici na svjetskom tržištu su danas od najtraženijih artikala tako da veliki klinički centri u svetu u stvari jedini način da vape i da je to, da kažem, još jedan od e, ovako kada realno sagledamo još jedna od perspektiva. A pomenuli ste i onaj projekat u sljedećih pet godina da dovedete veliki broj Kineza, pa da na osnovu plaćanja samo ovih pograničnih samo taksi da zaradite... Dažmina, evo uzmite za jednog Kineza, vi dobijate samo zato što se obreo na našoj teritoriji, on imate 10 dolara. Dobro. Kada to pomnožite sa milion, vama ne treba velika računica da dođete do saznanja da. gde je u stvari perspektiva naše ovaj, privrede samo na tom prolazu, a gde je još i njegov, da kažem, servis, WC, e, jasno, jasno, četkica za zube i da, da, da, ova iskrana, skromna da, da. duše, ali ove, ovaj, oni nešto i nose sa sobom. Dobro, dobro. Da nama ne trebaju zabave, treba nam spašenje čoveče. Dobro, gospodine Grudoglavac, evo, možemo da rezimiramo. Mnogi ovi problemi koji se pojavljuju u takozvanoj opozicionoj, takozvanoj nezavisnoj štampi, opozicionim nezavisnim medijima, nisu validni. Ja Ti njihovi argumenti... sam nekog uspeo da uverim ili ne, ali samo hoću da kažem da treba da razmišljaju građani svojom glavom. Da, evo imamo nekog na vezi. imao još malo vremena, tako da budete vrlo brzi i koncizni. Dobar dan, izvolite. Vrlo brzo i koncizno, dobar dan. Gospodin profesor je u zaostatku. Kati kinezi, kaki bakrači, pa mi smo najstariji narod na svijetu, mi smo najpametniji. Treba da otvori radikalske talace, da čuje izvesnog profesora istorije Berekića, je mhm. neku večer veli da smo mi, da su od nas Srba pa svi Sloveni postali i tako dalje, tako bliže. Prema tome mi smo najstariji, najpametniji, nema nas na svijetu. Ajde, neka doktor, neka profesor taj dotični neka odgovori, ali mislim da mora da ide po pamet kod izvesnog Deretića. Ja se slažem Ćao. sa, sa Deretićem i mi čak imamo program to što sam rekao obavezno kupiranje ušiju, da se naši ljudi mogu u svetu prepoznati, samo, samo, da vas prekinem, da li je to prošlo skupštinsku proceduru? To je, taj predlog je još u proceduri. da li će očekuje se, očekuje znači, se. Znači, od 25. septembra obavezno kupiranje ušiju, zbog čega? Obavezno kupiranje ušiju da naš svet može sa ponosom da prođe i da se zna da je to naš čovjek iz naše sredine, svuda da može da se pojavi na svetu. Da, praktički umjesto pasoša kupirane uši su dovoljne. Da, da. Dobro, pa ništa, možemo da zaključimo da zaključimo ovaj razgovor sa gospodinom profesorom ljubom Grudoglavcem. Profesore, zaista vam se zahvaljujem. Bili ste dragi gost. Hvala i vama. Evo ovdje e, svi ljudi iz ovog velikog radija u malom prostoru vas pozdravljaju. Sa vama je bila mala ekipa, gospodin Nervin za Miks Pultom i braća Butka i želimo vam sve najbolje i čujemo se, nadam se, sljedećeg ponedjeljka. Prijetno i doviđenja. I vama također.